կհանձնեն։ Мэт մի մարդ քսիբինեսա։ Մի քեր հեմեն այդ մարդը երակնաս երկու եզնայինիս։ Մինը յուրա ունես տնես բազար թացախի։ Իրե քոսա յուրուրունինգիս վեր եզնը դնուկինավ ինքոնին։ Մին քոսա մին խելա շորտոմորտո յանես շորտոմորտո աղրը կասա այդ մարդինս ես աղնգեր այդ դանան հինչավստաս։ Համեն այդ մարդը հետ մենք խելլա մտածես, ամտածես, ասես, «Ուե, ապա ես եզն եմ բերալ, եզն են դանան թողալում գյումումը, ես խյա էստի ասես»։ Մի խելլա վաղտ անց քյուսին էմին հնգրը տեսնաս ավեր, ռաշկինը խեր չրավ, ինքը կասա ժուլիկվա չի ասես, «Ահնգեր, այդ դանան հինչավստաս, հունցստաս»։ Այդ մարդը առը շշկլվեսա, գիտաշ չտա ինչ անե, օտրա ջողաբը կրես չտա։ Դայամիշայինիս մնաս դիկ վննկացած։ Միխիլա կնալանը յետը զինքը կլոխնը հվքես, սկսես ինքը ինքը քննքանել թա տեսնա դանալա բերալ բազար թա եզնա։ Հեմին այդ վախտը քյուսին իրեքինջի հնգերը կյասա ասես դայի այդ բիժին հինչավ կտաս ես միշտարի պիրիմ մրցախիս։ Ես դոնումնել մարդարը դուզնասած շշկալվեսա։ Պատարկնասա ինք ինքը մտածես ասես Ամբելի շիլոմենգալ դանան բերալ յոզանը տղը։ Պատար շորտու մորտը յանես, վերջը ես մծ, ես նը դունու կինա 10 քնիս։ Փուլը խրջիշ չի։ Տիրիս աջուբումը ընգնես հղեն քիչի-քիչի բիդիշենի կյաս։ Ամա հղացը կյաս տղը տղը տղ չտաս։ Օժա ընգնես ատոն։ Միխելա վախտ սկիտրա մահար խուսես չի։ Կնեգե վնները լավնասա պտրոկ այլալի փած մինամաննիակցիս տաս մարդին մարդու տեսանի մնստղը։ Ամմա տեղը մքոնը տնես չի։ Մտածմունքը ընտրանք վրա կողես։ Ախր այդ մարդը թինչ ուրալ արալ չի է դյուրան տեղը։ Կնկանը իրանալ կզնվես է ասես, «Ա ճիրակը նիկը ծուրուքին է տես դանան ընտարալ բազար թա եզնը»։ Կնագի լաչար հայասը մինն է անիս այդ լահավեր մարդը այդ խոսքեր կսեսա, սկսեսա ծծվալը։ Հա կումար, հա կուհեր, ա տեսելա է հունց թա դանանն տարալ թա եզնը, շուշան տղա եմ մեծ եզնը, դանուն կինավ ծախալս եկալ ստեղ աշխատանքի տանամը ինչ այլալ, հա կեցալս բազար ինձ հետ դրեի կյործալ, կնեգնել ա մնաս շշկալված։ Մի խիլա վաղտ մտծեսա, հա, վերջի ճիրակի, նիկացնես, քինիս իշիս տեսնաս, Բելքես չիլը ընկել մարդը դանան տարալ բազար։ Այդ վերքինիսա քյումը տեսնասա եզննա տարալ, դուզ վեր դուզ տարալա դնու կինավ տվալ, եկալ թութունը թութ միշայելալ։ Կյասա տղը տղ չտաս։ Նիամանս տղը քոնինի, պակոնը տանմա, քշերը շունմուրտա ըրզնե յատսնաս։ Մինթերը մարդեգնեք այդ քշերը լուսնեսին։ Ռութան մարդը երակնաս, խելքը գլոխը հովկես տեսնաս, որ ասկի հյուրանրածը մին պինչի, մրթվարի չի, սկսես ակնգանը քաթանելը թահուն ծապտահալ։ Ասեսա տերաս պենին հետան խոսել չեն։ Հինչու տերալա, տերալա բրծալ։ Կնգանը ասեսա փուլու խարջիլ չպիտինք։ Պահել պիտինք, բալի կարեմ այդ քյսենն քալակյամ։ Էն մի օրը երակնաս, քյսենն տված փուլու յորոնես, հղեինից դիբա բազարը որ հսնեսա բազար տսնեսա համին այդ քյուսենին հենեն մին քավթարցի դուսկալած բազարը թածախին մի խիլա կնասա համել մտածես թա հունց քալակյա այդ շանտողորցը վերջի այդ մարդը տսեսա վեր բիդի քալակյա մուտունեսա տահանց նստասես այդ քորրակը հինչավ կտակ հունց կտակ քյուսենին որ տսնասն էս միշտարին շատ աճյուր ուրխնասն, ասասին, «Հա, հա, պայես կավ տարցին վրսկի բաշիր չնս թակյոր է ոտե, հունց լավ մարդա է վր կուրրակու կինավ ինքա ունես։ Այդ մարդը դնեն հախեն նստա մին խիլդա խրիկ, տասա ծին ինք ունես, մնացած պուլն էլ տասա ռանգյա ինք ունես, տնես, մին հերուտեղ, մին ебանա դուզում, ծին կպեսա ռանգ տաս, երունես պիրիս բազար։ Քսենին ուզիսին թա տասա ծին ինք ունեն շորընտաս շոր կոլոխչունինգիս թարանք տվածին իրանց քավթարցինա Ըտրանք իրեք տակ փուլն տաս ցինինք ունես Էդ մարդը դեր փուլը յուրանես դիբաշենը դե փխչիս Քսենին ցին տնեսին կպես գորինեցես առաջը Մին խելավախտ կնասեն ետնանքինես տեսած գորեն հունցու առաջն գցալ ինդի ցին պրոշնել նիչտվալ Համեն այդ վախտը գլոխն ընգես վեր այդ մարդը իրանց քալագա եկալ Ըտրանք մսլահաթն ունես վեր հնգեր հնգեր քինին, հեմին այդ մարտին սպանին, փոլու յետ յորոնեն։ Կնեգս կնասա վեր կիլականն մարտին սպանեն, մարտին կենտ կենտ պատմեսա։ Մարտը վեր անջուկանես բրծնես, երակնես քինես ծմական երկոլ բաստրակ փռնես պիրիս, մինե կարաբաթան վննան կպես, մինե յորոնես քինես հոնց։ Քյուսենին կասն, ըտրակնգանը հրցնես, կնեգս հսա դեվերա մարտը հունջատեղ հղը նշանց հատաս յուրան քիսին Վերտեղ են հսնես, այդ մարդի տսեսին քս սպննականանք մեր տված փուլը մստո։ Այդ մարդը տսեսա պատար դինջացեք, հաց կերեք, քշերս էլ քոն կնիկ, յետան էլ հին չկանիկ կանիկ։ Ուրան նհ տարածալ բստրակեն մինին տսեսա, քինի կնգանս ասե հաց պատրաստը տղրշինի։ Պիտի ասես ըլբաստրակը պես թողես, ըլբաստրակը պես հանգիս, թլակապրծած ու նման եբանա դուզերավա փղճիս։ Ուրիգնա չախը տան կյասնտոմ տնասկնոգի հացը խորուգնեն հզրած, մնասը մատ մնացած, որ տնասն ըլբաստրակը կրվաթան կապած։ Կոլող չնինգիս, գիտաս ընթա համին է ըլբաստրակնա։ Ասեսեն, ինչքան փոլ ուզիսս տանք, թակետ ապատ պենը մզրացախես։ Քսենին մի խիլա փոլոնտաս ըլբաստրակը յորոնես դիբի իրանց տոն հղեինիս։ Հղն էլ բաստրակը պես ընդողես, թա խաբարը տանը տանան հաց ըղարգեն։ Ըլբաստրակը մին տեղն իր ճղեսա ծլկես։ Տրանք ուզիս ընդհատուսնությունա մռնն, որ կասն տնած հացը պատրաստ չի։ Քսենին մենելն հզրվես, վերքյան այդ մարտից սպանեն։ Այդ մարտը ճղմղանքերը առնավ լսնես, քսիս կնկանը ճետը համելկնգանը սվրցնես է հա, թավեր ինքը ասե էսրա էներա հանցուր կնեգի ղասի տղան յիտը յետը դյուրկա քսենին կասնսես քս սպննականն դու մս խափալս այդ մարդը տծասա հա, եկեք հացոտին զրուցանենք յետավ կնգանը հրամը եսա վեր փլավ շինի ճաշիփի գնագի ղասի տղան յետը յետը դյուրկաս հա այդ վախտոտ այդ մարդը ղաման տինիսա քսիս կնգանը վուզին, ջղմղնքերը կտրես, կնագի խրխրցնես, ա սուտուսուտ մռնես։ Այդ մարդը մին թթագայորոնես, դինիս կնգանը վզին, փչիս, կնագի լոքատաս երկանաս։ Քսենին մաթեն մնամ։ Ասասեն ինչքան ուզիսս փուլ կտանք, թակիլա այդ թթագի մստաս։ Փողն տաս թթագի յորոնես քինիս։ Գիճի հնգերը դինիս ակնգանը վզի կտրես, Այդ թութագավը փչիս, ամակնեգը երջի կնաս։ Այդ մտածես հաթա, վա, ախե բիդի ես իմ կնգանը սպանեմ, ընգերունքը սպանեն վիճ։ Թութագի տասամին հնգերեն, տնեսա կնգանը սպանես, թութագի տենիս վզին, փչիս, կնեգը երջի կնաս։ Էդ էլ իմ մինիմ մնան մտածես ասես ավա, ախե բիդի ես իմ կնգանը սպանեմ, այդ իմ հնգերը սուրան կնգանը սպանեվիճ թագի տասամին հնգերեն, այդ հնգերը տնես այրան կնկանս պնես, թագին լուլավը փչիս, կնագի եչկյաս։ Քսենին կյասն ուրուր պատմես ասես, ես դոնոմը էլ այդ մարդը մզանա պրծնելու չի։ Ըտանք մսլհաթն ունես վերքինին այդ մարդից սպանեն։ Այդ մարդը դել վես կնասա, կյաս այրան բղճումը մին փոսակ կտրես, նիմանես մեջը կնկանս ես ակնիկ, վերքյան հրցնին կասես մռալա։ Քսենին կյասն հրցնես կնեք նսեսան պամերալա է մարտես մերալա։ Ըտահանք փորոփոշման յետն տերնաս քինես յուրանց տաները։ Այդ մարդը այդ դուսակյաս սկսեցին մինտեղ շատ լավ ապրել։